Ba, badakizuen bezala, en, daierrak pilota taldeak bere berrogeita margarren urte hurrena ospatzen ari da aurten, urte hasieran Mikel Larralde eh, elkarte kordezkariarekin izan ginen, eta gaur berriz telefonaren bertzealdean dugu, izan ere irailaren hogeita marrean, beraien elkartearen eguna ospatuko dute, eta bueno, ba, berrogeita margarren urte hurren hau ospatzeko aitzakia izanen dute egun horretan. Kaixo, Mikel, zer moduz? Osongi, eta zuek. Agitzongi. E, bueno, pesatzen dut, ba, lanean ibiliko zaretela ez, azken aldian, ba, erran dugun bezala, irailaren hogeita marrean ospatuko duzuen egun hau prestatzen? Bai, bai, gara, zira. Asi gara bizka bat, goetak, uh, eh, eh, goetak eman oh, ja, dintzaino egun hau biltzen, eta azken, eh, bueno, azter prestakuntzak, edo antolakuntzak, antolakuntzak, ja, behar ditugu ondo, ondo idatzi eta ea, eh, egun hori ondo e, eramaten dugun. Mhm. Hori da, e, aipatu dugu eta errandu da bezala ba, urte hasieran ere aipatu genuen, aurten, berrogeita margarren urte hurrena ospatzen ari zaretela, eta horren arira, ba, irailaren hogeita marreko ekitaldi hau edo egun osoko ez, e, e, besta hau ospatu duzue. E, bai, bueno, bai, Bai, bai, bai, hoxe da. Eh, berrita marrurteak, eh, ara, ez, da, ez du ematen asko denik, baina eh, jakin behar denara historia txiki-txiki bat egiteagatik. Uh, pilota duela berrita hamar banatu zen endaian bi talde zeuden mm eta bat e, futbolari edo patrona esaten den bezala hemen elitzako jarruderi lotuta zene zen granten taldea eta beste alde batetik bazen rubi taldea ez da eta biek bat bere pelota pelota zorgaten biek mhm. eta erabaki zen orduan eh bueno ezintzela ora segitu eta bat egin orduan sortu zen endaiarak gaur egun eh, izen horrekin ezagutzen duguna bai hori orain dela berrogeita 50 urte da bai eta bai, bai zukerran bezala ba erras erraten dire ez 50 urte baina urte pila bat dira lanean segitzen duzuela E, eta, bueno, ba, ez du inor, bueno, edo zeinek ez, e, erraten, erraten al, ba, hau bete duzuela, berrogeita mar urte, e, dara matzazuela hortan lanean. Ba, ez da dudarik, beste berroita mar <laughs> ingo dutugula. Hori da, hori da, bai, bai. Hortaz eh, ez da gurea, da gure, gure kirol eh, nazionala, eh, nazionala eh, mm-hmm. zazpiak bat, gure pilota maitea. Hau da, nardura ondia dukagu, hau beste belan londi ere, behar dugu eh, kirolau e, eh, baldintza honenetan e, eh, utzi, orduan gu badugu ardura ondia. Hori da, hori da, lan, lanean ibilizarete orain arte eta lanean segitzeko, ba, zukerra bezala gogoz eta ilusioz eta beharrezkoa ikusten duzuen noski hontan segitzea, eta horretarako ere, e, aldarrikapen horretarako txokoa ere izanen duzu, ez? E, pesatzen dut, ba, irailaren hogeita marrortan. Ba, irailaren hogeita hori, Ba, ez uste izan gure Ez dugu elburua olako pesta handi bat egiteko. Mhm. Gure helburu nagusia da, e, berreita urte hauetan, enaiarak e, izinarekin duten, edo ibili diren laguntzen, edo entrenatzen, edo mila gauza baitira egiteko klubatean batean, zan duzu bezala. gure helburu nagusia da, horietatik gehienak biltzea. Mhm. Batzuek e, zoritxarez ez dira gehiago e, gurekin, e, mundu honetan, baina lortu dugu eta hori aski pozik gaude, horien familiak eta urbiltzea eta etoriko direla badakigu eta hori da gure helburu nagusia, biltzea, eh, Hala, elkar berez ikustea, batzuek ikusi gabean beste, beste batzuek ezagutu gabe, mm eta hori, bildu eta Os, ongi egiten dugun gauza bada Euskal Herrian bak, idu hori, eh, mai bat biltzea, bai. ala, demora goxo batzu pasatzeko, eta hori txempen batzuk, eta gara, hori da nagusia. Mm -hmm, Horretarako, ba, zenbait gauzaia pres dituzue, e, goizeko amaiketan hasiko da egitaragua ez? Bai, badugu orduan goizean, zerbait pixkat ofizilagoa aperitifa eta bazkaria baino, ofiziala hitz handia da, <laughs> eh, rikotxe hori izango da, pentsatzen hor biriatuko ere, Uh, guk uh, behar dena da bi gauza badira lotuta egun horri, goizeko ekitaldi honi lotuta, bat iparaleko batzorreak urte hontan ere, bere egun urteak ospatzen dituen urte berri hontan guk berri tamarrak eriko txarekin adostuta zabaldu zen, pralde osoan baitean daian ere, argazki batzuk, eta nahian ikusten da, ibiltzen den jendean neian ikusten da, e, leku askotan daudela pilotarien argazki batzuk bila bete honetan. Eta gure helburua da, pixka bat, oiek embajadore bezala, gure pilotaren embajadore bezala, oiek ospatuko ditugu pertsona oiek e, egun horretan, eta baita ere egun horretan, e, trinketeko pareta txuri handi horretan, kanpotik ikusten den horretan ere, e, erabakia dugu begizot beti udaltzarekin adostuta e, pintura bat, kanpoko pintura bat e, mhm. egingo zela hor, eta egun horretan estrenatuko denuela pintura hori. Pintura horren e, lotura da lurra e, euskara pilotaren nortasuna eta eskaldunen e, nortasuna. Piska, lotura bat mhm. egiten duen e, pintura bat izanen da, momentuan ditzu izango besterik eta hoxe, horrekin eh, dagoka besti bat ere lotuta, kantatuko dena oraurean, aurrean, hau eskutxo bat, eta hoxe, hortan, eh, hortan egon azari batzu banateko dira, esan dizun pertsona horiei, argazkietan dauden horiei, eta bai. hortan utziko da, guiziko parteko eta gero ingo dugu apetifatxo bat, eta gero bazkari bat. Mhm. Hori da, ba, ekitaldi ofizialago, ez, e, horren ondotik, ba, zukera mezala, aperitiba eta bazkariara izanen duzue, eh? Bazkarira, ba, joateko txartelak ere salgai daude ez? Bai, salgai, ez da ezer salgai. Eh, hori da erabaki dugu klubak, e, Bazkari hori oparitzen zuela. Aha, eberki. Bai, oiz, aparitik bat abazkaria oparitzen da, horren horret da dirurik atera beharko. Ados. Nun batzuek nahi duten zerbait eman, ebe pozik e, gure pilota eskolak hartuko luke, baina prinsipioz ez dugu dirurik eskatzen, mm -hmm. Orduan makarik bai eh, oso garrantzitsuena gurentzat hori antolatzeko eh, hainbat ongi eh, jakin behar dugu zema pertsona izango garen. Eta hortarako eskatzen dugu hilairaren e, amagusta baino lehen, amagusta arte e, izenak ematea. Mm -hmm. Zema pertsona eta zareten, noren izenean eta besterik ez. Horretarako ere, ba, telefono batzuk eta e-mail elbide bat ere jarri duzu ez? ba, bai, bertan, bai. Bai. Bai, bai, bertan dira, ez tegit, zan behar izudan, zure ipatu boituzun, eh, ematen ditut? E, bai, eman nahi, bai, ederki, bai, bai, ematen badituzu, ongi. Bueno, eman godut nerea, bai? Eh, orduan telefonoz bintzat, 06 sortzi zazpi, bost iru, zazpi iru, bat iru. Mm -hmm. Eta meliez nahi bada egin, nahi harrak, ekin, batzuk atxegatzen dute, baina zara zori, baina emailetan bai, orduan eekin nahi harrak. Bai. Punto eskualpilota. Abildua orange.fr. Eberki. Eberki, ba, hortxe bertan, eh, ez daturen bat konkretuki biali barra den, edo, bueno, ba, izena, edo zenbat izanen diren? Ez, daturen bat, ez, hori, e, jendeak nahi du, eh, parte hartu duen horretan, eta gurekin mazkaldu, mm -hmm. deitu duzala, edo, esemez ma biali, edo nahi duena egin, baina, hoxe, abisatu, gu, jakin dezagun zemagaren, eta, eta ara, plaza hondirekin, eta, Banatuko gira, elkartuko gira, balkatu. Ederki, ederki, ba, hortxe duzue itzordua, irailaren hogita marrean e, endaiarrak ba, bere berroita margarren urte urrena ospatuko du, eta, bueno, ba, ekitaldiak ere zehaztu ditugu, eta hortxe bertan, ba, bazkari horretan parte hartu nahi baduzue, ba, besta hundia gospatzeko eta berrogeita mar urte hauek ez, ba, gora ipatzeko, ba, hortxe bertan duzu zuen izena eman. hortzira iralau bitarte, irailaren amabortza bitarte izanen duzu horretarako EPA irekita, eta horixe, ba, jende animatu ez, hori da gelditzen zaiguna? Bai, horixe bera, horixe bera. Ba, ederki, ba, mil esker, Mikel, gurekin izateagatik eta hau kontatzeagatik, eta, bueno, ba, ongi pasa dezazuela eguna, eta seguru jende pila bat urbilduko dela, e, ba, gure kirol maitatu hau ez, goraipatzeko eta zuek egindako lana ba, elkartean ere goraipatzeko. Ba, mil esker. Ba, eta mil esker zuen